Eatxe bai NPA, CGT, LAB, BC, FSU, etorkinekin diakite edo Frantzia intsumisoa, baionako marrengo eta paneko zubien artean gizakate bat egitera deitu dute taldea initzek. Gizartea ainiztasuna, elkartasuna eta giza eskubiden errespetua aldarrikatzera deitzen dute, arrazakeriaren eta fasismoaren kontra, borrokaren tenorea orain da lemapean. Frantzia osoan iraganen diren elgarretaratzeekin batzeko sedea du deiak, baina ez bakarrik. Oroar, gizarte osoan eta mundu osoan ikusten du eskuin mutu jaren igoera amaia fontan etorkinekin jakite elkarteko kideak. Oartzen gira denak eh, nunai eh, eskuin mutu ja inzina doala eta guretzat ere uh, arrisku rasista eta fascista badela. Badakigu Donald Trumpen eh, boterera elizultzeak ez duela ezeron eh, ekartzen, eta mm, baita ere eskuin mutura Italia, ungarian, boterean dagola, eta Europako hainbat herrialdeetan boterearen ateetan direla. Guretzat ekartzen dituen uh, atzera pausoak eta atzera pausu demokratikoak eh, populazio guz, kategoria guztiei eh, eragiten diete populazioa razatuak, atzerritarrak identifik, edo atzerritar bezala identifikatuak direla eh, oiek arriskoan diagoan dira oino Arriskoan eta Frantses estatuan oraindik gehiago ikusiz lehen ministroa eta barne ministroaren azken hilabeteetako iztegia hori dio Amaia Fontanek. Ruino Rotaiok, Frantxez Estadoan, eh, ari nahi gehiago. Ruino Rotaiok, eskuin muturiko eran moldeak erabiltzen ditu gero eta gehiago. Uh, eh, adibede bat bakarrik emaiteko paperezko Frantxezak badirela, beretza, beraz, besteak beretza dira bigarren kategoriako frantsesak edo ez direnak uh, bere buruan frantses estadoan eh, do frantses estadoarekin eh, bat egiten dutenak. Gero ba, beste adibide bat emaiteko François Bayrouk murgilze sentimendua ipatu zuen duela guti, uh, alta badakigu arrasongi uh, eh, estatu frantsesa emigrazio palena duen Europa mendebaldeko herrialdetako bat dela eta eh, objektiboki ez dela migratzaileen gainbeherarik. Gainbeherarik ez eta hori egindako galdezketetan ikusten da oroar gizartean imigrazioaz larrituak ziren pertsonen ehunekoak beruntz egin du. Izan da zo, ikerketa bat eta intze hoiak egin duena eta hor uh, argi zen uh, eh, frantsesei gal egiten zitzaien uh, pentsatzen duzu badela emigrazio gehiegi uh, frantses estadoan laurogeita ha bostean ehundik hirurogeita ziren gaur egun ehundik berogeita zorzi. Beraz bada olako diskurtso bat uh, mutatua dena egunez egun sartzen zaiona uh, jendeari uh, erakusteko um, kanpotiara kanpotik mm. heldu dena dela gaiz guzien uh, obenduna. Eta Ipar Euskal Herrian ere eskuin muturreko ideien gorakada azpimarratu du amaia fontanek, azken urteetan migrantek jasandako erasoak buruan izanez. Ipar aldean eh, maleruski eh, ez dira hortarik eh, babestuak, eh? eta bada eskuin mutura antolatzen ari da, guretzat dudarik gabe hor bada egoera aldaketa bat eta horre gaitik ernegon behar garen, martxoaren ogoita bilan, beraz, uh, eh, arrasismoaren kontrako eh, nazio egunakari antolatzen dugu kate handi bat, eta gurezat importantea da hori zaitea erakusteko ez duk ditugula olako ideiako nartzen, eta denek elgarrekin bat egin behar dugula uh, eta fasismoaren kontra, hor uh, eh, amasei elkarte sindikata partido politiko gira e, justu uh, horrekin denek bat e, arrazakeria eta fascismoaren kontra. Arratxaldeko bostetan emanada itzordua beraz bayonako marengo eta panoko zubien artean.